بسم الله الرحمن الرحيم مسافر مر بمسجد فيه عين ماء وهو جنب ولا يجد غيره جاز له التيمم لدخول المسجد لأن الجنابة مانعة من دخول المسجد عندنا على كل حال سواء كان الدخول على قصد المكت أو الاجتياز على ما ذكرنا فيما تقدم فكان عاجزا عن استعمال هذا الماء فكان هذا الماء ملحقا بالعدم في حق جواز التيمم فلا يمنع جواز التيمم ثم وجود الماء إنما يمنع من جواز التيمم إذا كان القدر الموجود يكفي للوضوء إن كان محدثا وللاغتسال إن كان جنبا فإن كان لا يكفي لذلك فوجوده لا يمنع جواز التيمم عندنا <clears throat> tayammum haqidagi masalalar davom etar ekan. Bir musofir junub holda bo'lsa, masjid oldidan o'tib qoldi. Masjidga kiray desa junub. Masjidning ichida suv bulog'i bor. Suv bor ya'ni. Undan boshqa suv yo'q. Shu odam uchun masjidga kirishlik uchun tayammum qilish joizdir. Shu masjidda ichida suv bor lekin shunga kirib o'zil qilish emas, unga kirmay turib tayammum qilib keyin kirishlik kerak. Keyin kirib undan keyin o'zil qilish mumkin o'sha yerdagi suvda. Chunki junublik masjidga kirishdan to'suvchidir bizning mazhabimizda har holatda. Masalan, masjidga kirishlik shu masjidda turaman namoz o'qiyman deb kiradimi yoki masjidni oralab nariga eshigidan chiqib ketaman deb kiradimi kirishligi mumkin emas junub odamni buni biz yuqorida o'tgan darslarimizda zikr qildik demak bu odam masjidning ichidagi suvni ishlatishdan ojiz ekan demak bu suv e, u junub odam uchun yo'qqa qo'shilib ketadi ya'ni yo'q bu suv suv bor odam g'usl qilish kerak edi. Suv bo'lmasa tayammum qilsa bo'lardi. Suv masjidning ichida ekan, unga kirishlik mumkin emas ekan, demak bu odam uchun suv yo'q hisoblanadi. Demak tayammum joiz buni haqida. Tayammum joizlik huquqi to'g'risida bu odam suvi yo'q, demak tayammum qilsa bo'ladi. Demak tayammumning joizligini man qilmaydi bu masjid ichida bo'lgan suv. Bu degani masjidning ichida degan so'z. masjid binosini ichida degan so'z. Masjidni hovlisidan o'tib ketadigan bo'lsa, o'tib ketaveradi. Masjidni binosini ichiga kirishlik uchun e, albatta kishi tahoratli bo'lish kerak. Ya'ni junub bo'lmasligi kerak. Tahorati bo'lmasa ham masjid ichiga biron ish bilan kirishi mumkin. Ammo junub bo'lib, usul vojib bo'lsa, bu holatda masjid binosini ichiga kirish mumkin emas. O'sha masjidning ichida masalan suv bo'lsa, shuni olib chiqib tashqarida usul qilib olaman deishga haqqi yo'q. Tayammum qilib keyin kiradi o'sha. Va keyin o'sha suvni olib chiqib usul qilish mumkin bo'lgan joyda usul qilaveradi. Suvni borligi tayammum qilishdan to'sadi degan gap bor. Shunaqami? Suv bo'lsa, demak odam tahorat qilish kerak yoki usul qilish kerak, suv bormi? Demak, u tayammum qilishi mumkin emas. lekin shu gapni mazmuni shuki o'sha bor suvni miqdori bu odamga tahorat kerak bo'lsa tahoratga yetadigan miqdorda suv bo'lsa yo junub bo'lsa junublikdan yuvinib g'usul qilishga yetadigan suv bo'lsa shunchalik suv borligi tayammumdan to'sadi agar yetarli suv bo'lmasachi unda u suvni borligi tayammum qilishdan to'smaydi biz mazhabimizda Masalan, bir odam usul qilishi vojib. Yonida oldida suv bor, u suv usulga yetmaydi. Demak, bu inson tayammum qilaveradi. Yo tahorat qilishi vojib. Tahorat qilishiga yetarli suv yo'q, ozgina suv bor. Demak, bu odam tayammum qilaveradi. Suv bor degan so'zni ma'nosi o'sha yuvinish kerak odamni yuvinishiga, tahorat qilishiga yetadigan suv bo'lsa, shuni suv bor deyiladi. Undan ozrog'ini suv yo'q deb hisoblanadi. وقال الشافعي يمنع قليله وكثيره حتى إن المحدث إذا وجد من الماء قدر ما يغسل بعض أعضائه وضوءه بعض أعضاء وضوئه جاز له أن يتيمم عندنا مع قيام ذلك الماء وعنده لا يجوز مع قيامه وكذلك الجنوب إذا وجد من الماء قدر ما يتوضأ لا غير أجزاءه التيمم عندنا وعنده لا يجزئه إلا بعد تقديم الوضوء حتى يصير عادما للماء واحتج بقوله تعالى في آية التيمم فلم تجد ماءً ذكر الماء نكرة في محل النفي فيقتضي الجواز عند عدم كل جزء من أجزاء الماء ولأن النجاسة الحكمية وهي الحدث تعتبر بالنجاسة الحقيقية ثم لو كان معه من الماء ما يزيل به بعض النجاسة الحقيقية يؤمر بالإزالة كذا هنا ولنا أن المأمور به الغسل المبيح للصلاة والغسل الذي لا يبيح الصلاة وجوده والعدم بمنزلة واحدة كما لو كان الماء نجسا ولأن الغسل إذا لم يفد الجواز كان الاشتغال به سفها مع أن فيه تضييع الماء وأنه حرام فصار كمن وجد ما يطعم به خمسة مساكين فكفر بالصوم أنه يجوز ولا يؤمر بإطعام الخمسة لعدم الفائدة فكذا هذا بل أولى لأن هناك لا يؤدي إلى تضييع المال لحصول الثواب بالتصدق ومع ذلك لم يؤمر به لما قلنا فما أولى وبه تبين Xo'p. Imom Shofiy aytadilarki, suvni ozi ham, ko'pi ham tayammum qilishdan to'saveradi. Hattoki masalan bir betahorat odam suvdan shuncha miqdorda topdiki, tahorat qiladigan a'zolarning ba'zisini yuvishga yetadigan bo'lsa suv, hammasiga yetmaydi, lekin ayrimlarini yuvishga yetadigan bo'lsa, Mana shunday holatda bizning mazhabimizda nima bo'ladi? Bu odam o'sha bilan tahoratni yarmini qilmasdan tayammum qilaverishligi joiz bo'ladi. O'sha suv tursa ham. Imom Shofiy nazdida suv bo'lgandan keyin demak tayammum qilish mumkin emas, o'sha bilan tahorat qilish kerak. Ya'ni yetgan yerigacha tahorat qilish kerak. Shunga o'xshagan junub odam suv topsa-yu, o'sha bilan tahorat qilsa yetadi u suv, boshqasiga yetmaydigan darajada oz suv. Bizim mazhabimizda demak bu odam to'g'ri tayammum qilaverishi mumkin. Chunki yetarli suv yo'q, suv yo'q degani u. U kishining nazdida e, bu kifoya qilmaydi tayammum magar avval tahoratni qilib, o'sha suvni ishlatib tahoratga keyin tayammum qilish kerak dedilar. Hatto u suv yo'q odam bo'lib qoladi. Masalan, tahorat qiyuncha suvni ishlatadi, suvim tugab qoldi deb qolganiga tayammum qilib qo'yaveradi. Imom Shofiy shunaqa deyaptilar va shunga dalil qilib oyat karimadan falam tajidu ma'an degan jumlani keltiradilar. Ya'ni suv topolmasanglar deydi Alloh taolo. Bu o'sha e, bir narsani bo'lmaganlik e, holatida nakra noaniq suratda suvni ishlatilyapti. Ma'an deb, ya'ni hech qanday suv topa olmasanglar degan ma'noni bildiradi. oldingizda suv tursa qanday tayammum qilasiz deydi-da. o'sha suvni ishlatib olib yetmasa keyin tayammum qiling deyapti shofiy aytibdilar buni va yana aqliy dalil keltiryaptilarki hukmiy najaslik masalan betahoratlik hukmiy najas bu haqiqiy najasga e'tibor qilinadi ya'ni haqiqiy najas bo'lsa bir odamni badanida yoki kiyimida haqiqiy najas bo'lsa o'shani yuvadigan suv bo'lsa su hamma najosni yuvib olmaydigan bo'lsa ham yetadigan joyigacha yuvib qolganiga suv yo'q deyilardi yo'q suv turibdiyu hammasiga yetmaydi deb yuvmay qo'ymasdi shunga o'xshagan hukmiy najas bo'lgan betahoratlikni ham hammasiga yetadigan suv bo'lmasa ham yetadigan yerigacha suvni ishlatib olib keyin qolganini tayammum qilish mumkin suvim qolmadi deb mana demak ikkovi bir xil narsa deb shofiy suv bor ekan suv tugatmaguncha tayammum joiz emas yetmay qolsa u yog'iga tayammum joiz dedilar biz nima dedik yetmaydigan suv bo'lsa u yo'q hisoblanadi va hech qanaqa e, yarmini qilmasdan o'sildi yoki tahoratni to'g'ri tayammum qilish joiz o'sha bilan namoz o'qsa bo'laveradi dedik dalilimiz buyurilgan narsa namozga ruxsat beradigan g'usldir. Ya'ni junub odamga nima buyurildi? G'usl qilish buyurildi. Qanday g'usl? Namoz o'qishga loyiq qilib qo'yadigan, toza qilib qo'yadigan g'usl kerak, shu qadar. Endi namozni ya e, ruxsat bermaydigan, namozni muboh qilmaydigan usul bo'lsa, ya'ni yuvdingiz-ku, u bilan bari namoz o'qiy olmaysiz, chunki chala, yarmi azoni yuvdingiz. Demak, bunday g'uslni borligi yu yo'qligi bitta, ya'ni yo'q usul qilmadi butun qilmagandan keyin. Demak, uni yarmini yuvsa um, bu bilan toza bo'lib qolmaydi-ku. Bu xuddi shunga o'xshaydiki, najas suv bo'lsa, suv bor-u, suvga najas tushib qolgan. Shu suv bilan yuvsangiz, necha marta yuvsangiz, yuvinsangiz ham usul qilgan bo'lmaysiz. Demak, suv yo'q deb hisoblanadi-ku. Shunga o'xshagan um, usulni yarmiga yetadigan suv bo'lsa ham, suv yo'q deb hisoblanadi. Bundan tashqari agar siz qilgan g'usulingiz namozni joiz qilmaydigan bo'lsa namozga ijozat bermaydigan bo'lsa ya'ni chala bo'lsa demak u namozga ijozat bermaydigan g'usul bilan shug'ullanish o'zi aqlsizlikdir bundan tashqari o'shanda suvni zoya qilish bor u suv buni tahoratli ham qilib qo'ymadi g'usulli ham qilib qo'ymadida chunki yetmas edi ishlatib yuborildi suv zoya qilindi isrof qilindi bu haromdir Demak, e, suvi boru tahoratiga yetmaydigan yoki suvi boru adam, yetmaydigan odam shunga o'xshaydiki, masalan, kasamini kafforatida 10 ta miskinni to'ydirish mumkin, to'ydirish buyuriladi ya, roza tutish buyuriladi. Bir odamda 5 ta miskin to'ydiradigan narsa bor. 10 taga yetmaydi. Mana demak 5 temizkinini 5 ta miskin to'ydirish bilan u kafforat to'lagan bo'lmaydi-ku, yarmi, yer yarim suv yarim g'usul qilishga o'xshayaptimi? Ana shu odam 5 e, ta miskinni to'ydirib, keyin roza tutsa, ya'ni qolgan rozani to'la kaforatini tutib beradigan bo'lsa-yu, yana 5 5 ta miskinga loyiq pulim ham bor ekan deb 5 ta miskin to'ydirib qo'ysa, mumkin bu odamga shunday qilish. Ammo shu 5 ta miskinni to'ydir deb buyurilmaydi unga. Nimaga u 5 ta miskinni to'ydirish buni kaforatiga foydasi yo'q. 10 ta miskin bo'lmagandan keyin 10 tani to'ydira olmasa, demak, e, bu odam hammasini qila olmadi, yarmini qilishga buyurilmaydi. Tahoratni ham hammasiga yetadigan suv bo'lmasa, yarmini bo'lsa ham tahoratga ishlatib yuborgin deyilmaydi. E, balki bunda mutlaqo unday deyilmaydi. Chunki masalan bir odam roza tutish bilan kaforat to'laydigan bo'lsa, yana 5 ta miskinga loyiq pulim bor ekan deb uni ham beshta miskinni to'ydiradigan bo'lsa, bunda foyda bor bunda. Ya'ni bu beshta miskinga ovqat berish o'sha pulni isrof qilish degani emasda, savob ishlab olyapti, sadaqa bo'lyapti bu yerda. Holbuki shunday bo'lsa ham o'sha beshta miskinga loyiq puling bor ekan, uni ham to'ydir, keyin rozani ham tut demaydi, balki rozani tutib kaforatini to'laver deydi. Lekin o'sha beshta miskinga ovqat bersang, foyda borligi aniq. Ammo bu yerdachi tahoratdan masalan yuzingizni yuvib, qo'lingizni yuvganingizda tugab qolsa, e, qolgan a'zolarni yuvgani yetmaydigan bo'lsa, shu yuzingizni qo'lingizni yuvganingizdan foyda yo'q. Faqat suvni isrof qilganingiz qoldi xolos. Haligi 5 ta miskinni to'ydirganingizdan foyda bor edi, sadaqa qilgan savobni olib qolardingiz. O'shanda ham uni buyurilmasa ham bu yerda o'sha suvda yarmida bo'lsa ham tahorat qilib deb buyurilmaydi, balki tahoratga yetmaydimi suving? Tayammum qilaver. G'usulga yetadigan suving yo'qmi junub bo'lsang? Tayammum qilaver deb biz mazhabimiz ulamolari shunday masala aytar ekanlar va bu to'g'ri va aqlga tayin gapdir. وبه تبين أن المراد من الماء المطلق في الآية هو المقيد وهو الماء المقيد لإباحة الصلاة عند الغسل به كما يفيد بالماء الطاهر ولأن مطلق الماء ينصرف يتصرف إلى يتصرف إلى المتعارف والمتعارف من الماء في باب الوضوء والغسل هو الماء الذي يكفي للوضوء والغسل فينصرف المطلق إليه واعتباره بالنجاسة الحقيقية غير سديد لأنهما مختلفان في الأحكام فإن قليل الحدث ككثير في المنع مع من الجواز بخلاف النجاسة الحقيقية فيبطل الاعتبار. معلوم bular oyai karimada suv topolmasanglar degan so'z o'tuvdi. Ya'ni tayammum qilishinglar mumkin, suv topolmasanglar. Ana shu oyatda mutlaq suvgina deb qo'ydi. Qancha suv, qanday suv deb aytmadi, lekin shu mutlaq suvdan murod muqayyat suvdir. Ya'ni e, bir ayrim shartlari bor suv. Masalan, suv topolmasanglar degandan birinchi tushunadigan gap toza suv topolmasanglar. Mana bu mutlaq suvgina emas, balki najosat bo'lmagan suv. Shunga o'xshagan yetarli suv topa olmasanglar degan so'z ham bor she'rda. Tayammum qilaveringlar degan. Demak, u shunaqa suvki, agar junub bo'lsangiz, o'shanda g'usl qilsangiz, sizga namozni joiz qilib qo'yadigan darajada toza, yetarli suv degani. Toza suv deb tushunamiz u suvni. Mutlaq muqayyad degan so'z mutlaq degani qo'shimcha sharti yo'q. Suv topolmasanglar. Ammo o'quvchi bu gapdan nimani tushunadi? Bir yerda masalan suv bo'lsa-yu, shunga bir siydik aralashgan bo'lsa, o'sha suvni aytyapti deb tushunmaydi, balki toza suvni tushunadi. Demak, tozalik degan sifati bor suv, mutlaq suv emas. Shu kabi e, suv topolmasanglar deganda shu tahoratsiz odam tahoratiga yetadigan yo junub odamni g'usliga yetadigan suv topolmasanglar degan shunaqa yetarli suv degan sifatli suv tushuniladi. Demak, bu yerda mutlaq suv deganda shunaqa o'zi odatda tushuniladigan ma'no tushuniladi. Demak, tahorat va g'usl bobidagi suvdan odatda urfda tushuniladigan narsa shunday suvki, tahorat va g'uslga kifoya qilib yetadigan suv bo'lsin. mutlaq suv demak shunday suvlar deb tushunilar ekan. Endi Shofiy tahoratsizlik ham najosat, ya'ni hukmiy najosat. Buni haqiqiy najosatga e'tibor qilamiz. Ya'ni e, o'shandagi hukm bunda ham bo'ladi degan gap to'g'ri emas. Chunki haqiqiy najosat bilan hukmiy najosat hukmlarda xilma-xildir. Masalan, betahoratlikni kichigi oziyu ko'pi e, namozdan man qilishlikda barobardir. Ammo haqiqiy najosat unaqa emas. Masalan, haqiqiy najosatdan aytaylik bir bavl siydikdan bir kaft miqdoridan ozroq miqdordagi siydik badan yoki kiyimida bo'lsa namoz o'qiyotgan odam, shu odamning namozi namoz bo'laveradi. Ozginasi afv qilingan deyilgan. Ya'ni bilib turib o'qimaydi. bilmay o'qib qo'yib, keyin qarasa shunday ekan. Namoz namoz bo'laveradi. Ammo hukmiy najosat deyilayotgan tahoratdan hamma yeringizni yuvib, masalan, oyog'ingizni bittasini yuvmasangiz, ozginasini, unda butunlay tahoratsiz hisoblanasiz. Haligi haqiqiy najosat bo'lsa, unda aytilgan miqdordan oz bo'lsa, uni afv qilingan deyilgan. yoki go'shti yeyiladigan hayvonlarni e, masalan qo'y molga o'xshagan. Shuni siydigi kiyimni bir bo'lagini bir bo'lak kiymaydi. Masalan, e, aytaylik shimni pochasini 4 dan 1 dan ozroqqa tekkan bo'lsa, shunday demak, bemalol 4 dan 1 ho'lib turibdi-da shu siydik bilan. Qo'y yomoldi, go'sht yeyiladigan hayvonning siydigi bilan. Shu kiyimingiz bilan boshqa kiyimingiz bo'lmasa namoz o'qisangiz bo'laveradi. Yuvgan suv topolmasangiz, tahoratli bo'lsangiz. Afv qilindi bu. Demak, bunaka najosatni e, haqiqiy najosatni bu hukmiy najosat bo'lgan tahorat bilan bir xil deb bo'lmaydi. Ammo tahoratda bir ozgina bir tuk tutayi agar suv tegmay qolsa, e, ha endi bir ikkita tuk değil yetmabdi deyilmaydi, o'sha yerni yuguluş kerak. E, tahoratda suv yetmasa, demak, bu tahorat emas. Hamma yerda yuvdingiz, bir tuk tutayi qoldi. Usul emas bu. Bu demak iki bir-biriga e'tibor qilish mumkin emas. ولو تيمم الجنب ثم أحدث بعد ذلك ومعه من الماء قدر قدر ما يتوضأ به فإنه يتوضأ به ولا يتيمم لأن التيمم الأول أخرجه من الجنابة إلى أن يجد من الماء ما يكفيه للاغتسال فهذا محدث وليس بجنب ومعه من الماء قدر ما يكفيه للوضوء فيتوضأ به فإن توضأ وليس حق آه، ولبس خفيه ثم مر على الماء فلم يغتسل ثم حضرته الصلاة ومعه من الماء قدر ما يتوضأ به فإنه لا يتوضأ به ولكنه يتيمم لأنه بمروره على الماء عاد جنبا كما كان فعادت المسألة الأولى ولا ينزع الخفين لأن القدم ليست بمحل للتيمم فإن, فإن تيمم ثم أحدث وقد حضرته صلاة أخرى وعنده من الماء قدر ما يتوضأ به توضأ به ولا يتيمم لما مر ونزع خفيه وغسل رجليه لأنه بمروره بالماء عاد جنبا فسرى آه، الحدث السابق إلى القدمين فلا يجوز له أن يمسح بعد ذلك. جدا qiziq مسألة so'ralib, javoblari topilmay yuradigan masalalardan. Junub odam tayammum qildi. Suv topolmagan tayammum qildi. Tayammum qilib bo'lgandan keyin toza bo'ldi. Junublikdan toza hisoblanadimi? Undan keyin tahorat sindi. Oldida shu tahorat qilgani yetadigan suv bor. Nima qiladi shu odam? Junublikdan tayammum qilgandan keyin tahoratdan ham tayammum qilaverammi desa, yo'q, endi u tahorat qiladi, tahorat ketadigan suv bor. O'zi junublikdan tayammum bilan tozalik ko'tib olgan. Endi tahorat ketadigan suv bo'lsa, tahorat qilish zarurati bo'lib qolsa, endi suv bilan tahorat qiladi. Chunki avvalgi qilgan tayammum bu odamni junublikdan chiqardi. Bu odam toza hisoblanadi to ta g'usulga э, yetadigan suv topilmaguncha u odam toza. Э, mana bu odam endi tahorat sinar ekan shu odamni. Endi bu junub emas, tahorat singan odam hisoblanadi. Tahorat singan odam shunga yarasha suv bo'lsa nima qilish kerak? Tahorat qilish kerak edi. Bu junub emas bu. Э, demak, tahorat qiladi. Endi ana shu junub odam tayammum qildi, tozaga aylandi. Tahorat simdi, tahoratga yarishi suv bor ekan, tahorat qilib, yuz, qo'l, oyog'ini yuvdi, boshiga masx tortdi. Va mahsini ham kiyib oldi. Tahorat qildi-da bu. Keyin o'tib borar ekan suvni ko'rib qoldi. Usul qiladigan, qilishga yetadigan suv oldidan o'tdi. Ammo usul qilmay o'tib ketdi. shoshayotgan bo'lsa, masalan, tushmay o'tib ketaverdi. Va suv yo'q yerga yetib kelganda endi namoz vaqti kirib qoldi. Mana shu odam bilan yana bir tahorat qilishga yetadigan suv bor. Hozir tahorat qilib masjidni kiyuvdi o'zi. Ha? O'rtada faqat suv bor joydan arg'ib ustiga o'tib ketdi-da. namoz vaqti bo'lganda endi suv yo'q yerda ketyapti-yu, ammo qo'lida bir tahoratga yetadigan suv bor. Nima qiladi bu odam? Yana tahorat qiladimi? Yo'q, tahorat qilmaydi endi bu odam. Balki tayammum qiladi. Chunki u suvni oldidan o'tishligi bilan yana junubga aylanib qolgan. Haligi tayammum hukmini yo'qotib qo'ygan. Endi usul qilsa ne keyin tozaga aylanardi. Yana junub bo'lib qoldimi? Endi bu odam hali tahoratga ketadigan suv bilan tahorat qilish bilan ish bitmaydi. Endi tayammum qiladi, junublikdan toza bo'ladi. Avvalgi masala yana qaytib keldi shu yerda dedilar. endi tayammum qilar ekan. U tayammum qilib avval keyin tahorat qilib olib, mahs kiyib oladi-yu. Tayammum qilayotganda mahsini yechib turadimi, yo'qmi degan savol bo'lyapti. Yo'q, mahsini yechmaydi. Tayammum qilaveradi. Chunki e, tayammumda yuzni silaysiz, qo'lni silaysiz, oyoqni silamaysiz-da, mahsini yechishga hojat yo'q. Endi tayammum qildi. Keyin tahorat sindi. oyog'ida massi bor uni yechmay tayammum qilaverdi avval tahorat qilib massini kiyuvdi keyin o'rtada suvni ko'rib junubga aylanuvdi shuning uchun keyin tayammum qiluvdi oyog'ida massi turibdi hali ham shunday holatda tahorat sindi namoz vaqti keldi endi tahorat qilish kerak haligi e, tahorat qilay desa yetadigan suvi ham bor mana shu odam tahorat qiladi tayammum qilmaydi tahorat yarasha suvi bor uchun ammo mahsini yechadi mas tortolmaydi chunki o'rtada bir junubga aylanib chiqqanda bu oyoqlarini yuvadi chunki o'sha suvni oldidan o'tish bilan u junubga aylangan edi demak avvalgi betahoratlik oyoqqa yetgan ya'ni hozir tahorat ketgandagi betahoratlik yetmaydi massi bor ammo massi bilan kelayotganda junubga aylanib qolgan u junub degani butun cünüp junub bo'lganda, demak u o'sha oyog'ini yuvish kerak mana bu tahorat qilayotgan suv yo'q yerda tayammumdan keyin tahorat qilayotgan vaqtida. Mahsisiga masx tortishligi mumkin emas. Mana bu cüda juda mumkin bo'lgan masala. Ya'ni birinchisi bir odam tayammum qilib junublikdan usul hesabı hisobiga o'tsa, aqlimiz nima deydi? keyin tahorat sinsa yana tayammum qildikda tayammum bilan junublikdan chiqding-ku endi tahoratdan ham tayammum bilan chiqaverasan deydi masala nima deyapti yo'q tahorat yetadigan suv bo'lsa endi tahorat qiladi tayammum bilan bo'lmaydi bu ish bu masala <clears throat> ko'p uchraydigan va javobi mana endi aniq bo'lgan bir masaladir Walau kana bi ba'di ولو junub jarahatun aw judri fa in kana al-ghalib huwa as-sahih وصل الصحيح وربط على على السقيم الجبائر ومسح عليها وإن كان الغالب هو السقيم التيمم وإن كان الغالب هو السقيم التيمم تيمم لأن العبرة للغالب ولا يغسل الصحيح عندنا خلافا للشافعي لما مر ولأن الجمع بين الغسل بالتيمم ممتنع بين الغسل بالتيمم والتيمم طور بين الغسل والتيمم ممتنع إلا في حال وقوع الشك في طهورية الماء ولم يوجد وعلى هذا لو كان محدثا وببعض أعضائه أعضاء وضوئه جراحة أو جدري لما قلنا وإن استوى الصحيح هو السقيم لم يذكر في ظاهر الرواية وذكر في النوادر أنه يغسل الصحيح ويربط الجبائر على السقيم ويمسح عليها وليس في هذا جمع بين الغسل والمسح لأن المسح على الجبائر كالغسل لما تحتها Hop. Bir junub odamni a'zolaridan bir qismida, badanidan bir qismida yara bor yo shunaqa judri o'tgan kuni e, suv yara dedikmi, qashlasangiz nima bo'lib ketadigan, ichidan suv chiqib ketadigan shunaqa ko'p toshma bo'ladi, shunaqa toshma kasali bor. Badandan ko'prog'i sog', ozrog'ida shunaqa yara chaqa bo'lsa, nima qiladi shu usul qilishda? Haligi toza joyini yuvadi va kasal joyini bog'lab turib, bog'laganda ustiga nasl tortadi. Demak, uni ham yuvgan hisoblanadi. Yara bo'lsa tahoratda ham shuna qilardik-ku, bog'lab olib nasl tortib qo'yardik. G'uslda ham shunaqa qancha joy yara bo'lsa shuncha joyga nasib tortib qo'yardik. E, masalan, bir odamning qo'li yo oyog'i gipsda bo'lsa, mana shu holat bu. butun bir oyoq to'la bo'lsa ham o'shanga mas tortiladi, qolganlarini yuviladi. Bunda e, yuvib bo'lmasdi, demak tayammum qilsa bo'laveradi deyilmaydi. Endi u badandan ko'prog'i sog'mas, emas, ko'prog'i yara bo'lsa, ozrog'i sog' bo'lsa, unda tayammum qiladi. Butun badaningiz 50% dan oshig'i yara bo'lsa, unda 45%i sog' bo'lsa, 45% yuvib, 55% ga mas'ul balki tayammum qilinadi. Chunki ibrat g'olib uchundir deydi. Ya'ni g'olib e'tiborga olinadi. yarmidan ko'prog'i sog' bo'lsa yuvilar ekan, yarmidan ko'prog'i kasal bo'lsa tayammum qilinar ekan. u yarmidan ozrog'i bo'lsa ham yuvib olaverib, qolganiga e, mas'ul tortaman deyilmas ekan. Shofiyga xilof bo'lgan holda bu yuqorida ham o'tdi. Ya'ni Shofiy demak, ozgina joyi sog' bo'lsa o'sha yerni yuvadi, qolganiga mas'ul tortadi der ekan. Biz yarmidan ozroq joyi sog' bo'lsa umuman yuvmaydi, tayammum qilishligi bilan g'usl bo'laveradi deymiz. Chunki g'asl bilan tayammumni, yuvish bilan e, tayammumni jamlash, ya'ni ham yuvib, ham tayammum qilishlik mumkin emas. Yo tayammum qilasiz, yo g'usl qilasiz. Mumkin emas ikkovidan, ikkovini ham g'usl ham tayammum qilish. Magar suvni fitohuriyatilma, ma, suvni toza qiluvchi ekanligida shubha bo'lgan, shubha voqea bo'lgan joyda unda shunday qiladi. Masalan, bir e, suvni eshak ichib qo'ysa-da, qolgani qolsa, undan qolgan suv shakli bo'lib qoldi-da. Shu odam tahorat qilsa, tahorat o'sha suvda tahorat qiladi va shak bo'lganligi uchun eshakdan eshakni qoldig'i bo'lgan suvda shak bo'lganligi uchun tahorat qiladi-yu, lekin shak bo'lganligi uchun tayammum qiladi. mana bu yerda yuvish bilan tayammum qo'shildi. Bunday holat bo'lmasa, mana hozirgidagi badan yarmidan ko'prog'i kasal bo'lib, yarmidan ozrog'i sog' bo'lsa, bu holatda yarmidan ko'prog'iga deb tayammum qilib, yarmidan ozrog'iga deb yuvishlik mumkin emas. Tayammum bilan yuvishlik ikkita narsa bular. Shunga o'xshagandir tahorat singanda ham. Hozir avval g'usul haqida gapirdik. Endi tahoratsiz odam ham taharatda yuvadigan a'zolardan ayrimlarida jarohat bo'lsa, yoki shunaqa bir toshma bo'lsa, suv tekirish mumkin bo'lmaydigan yara chaqa bo'lsa, nima bo'ladi? Shu odam agar o'sha a'zolardan yarmidan ozrog'ida shunday yara bo'lsa, sog' yerini yuvadi, yara bor joyiga bog'langan latan ustiga masht tortadi. Masalan, bir qo'lini yo bir oyog'ini E, yara bilan bog'lanib qo'yilgan bo'lsa, unga mas tortadi. Ammo tahorat a'zolaridan ko'prog'i yara bo'lsa, ozrog'i sog' bo'lsa, bunda nima qiladi? Tayammum qiladi. Yarmini yuvib o'tirmaydi. Endi agar barobar bo'lsa-chi, mana shu masala ham qoldirilmabdi shu kitobda. Badanni qoq yarmi toza, qoq yarmi yara bo'lsa. Э, zohir rivoyatda Abu Hanifa Muhammad e, Abu Yusuflardan qilingan rivoyatda bu haqda gapirilmagan ekan, agar teng bo'lsa degan gap. Navodir kitobida zikr qilinibdiki, e, sog' yerini yuvadi. Badan yarmi sog' bo'lsa ham yuvadi, sog' joyini. Va qolgan yarmiga o'sha jarohatga bog'langan lattaning ustiga masx tortadi. Bu yerda yuvish bilan masx tortishlikni o'rtasida jamlanish degan gap yo'q. Shu savol bo'lishi mumkin. E bu yerda badanni yarmi yuvilyapti, yarmiga masx tortilyapti. Yarmini yuvib, yarmiga tayammum qilish mumkin emas devdik. Yarmini yuvib, yarmiga masx tortsak qanday bo'ladi degan savol o'rni emas bu. Chunki qayerda badanda yara bo'lsa, o'sha yarani ustiga latta bog'langan bo'lsa, o'sha lablarni ustiga masx tortsangiz, siz o'sha yerni yuvgan hisoblanasiz. Demak, yuvgan yeringizni ham yuvdingiz, masx tortgan yeringizni ham yuvgan hisoblanasiz. Bu unaqa masalan oyog'ingizni e, tahorat qilib kiyib masx tortasiz-ku, tahorat sinsa. Unga o'xshagan masx e, qilish emas bu, balki umuman betahorat yarani ustiga bog'laganmisiz? Ha, yarani unaqa yuvib tahorat qildirib keyin bog'lamaydida. qonaqib turgan bo'lsa, shuni ustiga bog'ladingiz. Demak, siz uni ustiga mas tortishingiz siz tagini yuvganingiz bilan barobar. Demak, yarmiga mas tortishingiz bu yarmini ham yuvdingiz degan. Avvalgi yarmini yuvdingiz. Mana shunday javob aytadilar. وهذا الشرط الذي ذكرنا لجواز التيمم وهو عدم الماء فيما وراء صلاة الجنازة وصلاة العيدين فأما في هاتين الصلاتين فليس بشرط بل الشرط فيهما خوف الفوت لو اشتغل بالوضوء حتى لو حضرته الجنازة وخاف فوت الصلاة لو اشتغل بالوضوء تيمم وصلى وهذا عند أصحابنا وقال الشافعي لا يتيمم استدلالا بصلاة الجمعة وسائر الصلوات وسجدة التلاوة ولنا ما روي عن ابن عمر رضي الله عنه أنه قال إذا فجاءتك فجاءتك جنازة تخشى فوتها وأنت على غير وضوء فتيمم لها وعن ابن عباس رضي الله عنه مثله ولأن شرع التيمم في الأصل لخوف فوات الأداء وقد وجد ها هنا بل أولى لأن هناك تفوت فضيلة الأداء فقط فأما الاستدراك بالقضاء فممكن وها هنا تفوت صلاة الجنازة أصلا فكان أولى بالجواز حتى لو كان ولي الميت لا يباح له التيمم كذا روي روى الحسن عن أبي حنيفة لأن له ولاية الإعادة فلا يخاف الفوت وحاصل الكلام فيه راجع إلى أن صلاة الجنازة لا تقضى عندنا وعنده تقضى على ما نذكر في موضعه إن شاء الله تعالى بخلاف الجمعة لأن فرض الوقت قائم وهو الظهر وبخلاف سائر الصلوات لأنها تفوت إلى خلف وهو القضاء والفائت إلى خلف قائم معنا va sajdatu tilava la yuxafu fawtuha ra'san li'annahu laysa li'adaiha vaqtun muayyan li'annaha wajabat mutlaqatan anil vaqt. Xo'p. Demak, tayammum joiz bo'lishligi uchun bir qancha shartlar kerak dedikda, shundan hozirgacha 3 dars mobaynida bitta shartni o'rganyapmiz. Ya'ni suv yo'q bo'lsa tayammum joiz. usudi yo'qligini har xil suratlarini Musannib rahmatullohi alayh juda go'zal qilib aytib berdilar. Mana shu tayammum joiz bo'lishligi uchun biz zikr qilgan mana shu shart, ya'ni suv topolmaslik. Ba'zi bir namozlarda o'tmaydi. Suv topsangiz ham tayammum qilsangiz bo'laveradigan namozlar bor. Janoza namozidan, hayit namozlaridan boshqalar haqida gap ketdi. janoza ikkita hayit namozida suv topolmaslik shart emas, tayammum qilaveradi o'sha vaqtda odam. Tahoratsiz bo'lib qolsa. Balki bulardagi shart tayammum qilishingiz joiz bo'lishligini sharti. Agar siz tahorat qiladigan bo'lsangiz, janoza o'qib boriladigan, tahorat qilib bo'lguningizcha hayit namoz o'qib boriladigan shu qo'rquv bo'lsa, demak, tayammum qilib o'sha hayitni yoki janozani o'qib o'rasiz. Demak, e, bir odam o'tib cenazan janozani ustidan kaldı. qoldingiz, tahoratingiz yo'q. Janoza o'qishligingiz kerak, farz sizga. E, tahorat qilay desangiz, janozani o'qishib var Shunda tayammum qilib turib janozaga ıhtıda qilib okuruz. Bu bizning mazhabimiz, ulamolarning gapi. Imom Shofiy yo'q, janoza o'tib ketaveradi, tayammum qilmaydi bu. balki tahorat qilish kerak, tahorat qilib ulgursa janozaga qo'shiladi. Bo'lmasa qo'shilmaydi deb bu kishi e, masalan juma namozida tahoratsiz bo'lmasa tayammum bilan juma o'qishi mumkin emas edi-ku. Boshqa namozlarda ham tahoratsiz bo'lmasa suv bo'lib turib tayammum qilishingiz mumkin emas edi-ku. Yo sajda tilovatda oyat sajdani o'qisangiz, sajda tilovat qilishingiz kerak edi. Tahoratsiz bo'lmasa sajda qila olmasdingiz tayammum bilan. demak janoza namozini ham tayammum bilan o'qishingiz mumkin emas, tahorat qilishingiz kerak. Tahorat qilgunizcha janoza o'tib ketsa ham siz gunohkor emassiz. Tahorat qiling der ekanlar. Biz tayammum bilan janoza o'qisa bo'laveradi, deyapmiz. Dalilimiz hadis sharif. Ibn Umar roziyallohu anhu aytadilar-ki, agar senga janoza ro'para kelib qolsa, shu janozadan e, quruq qolishdan qo'rqsang, janoza ya'ni tahorat qiladigan bo'lsang, janozani o'qishib yuborishidan qo'rqsang, tahorating bo'lmasa, o'sha janoza uchun tayammum qil dedilar. Eng ulug' sahoba ikromlardan, eng sunnatga oshiq bo'lgan, sunnatga bir umr amal qilgan kishilardan biri Abdulloh bin Umar tayammum qilib janozani o'qir dedilar. Ibn Abbos roziyallohu dan ham xuddi shunday gap bor. Tayammum qilib janoza o'qirishlik. Chunki Asli tayammumda shariatimizda buyurilishi nima uchun tayammumda tayammumga ruxsat berildi shariatda? Namozni ado qilishlik o'tib ketmasin. Namoz ado qilishligi o'tib ketadi. Shuning uchun ya'ni tahoratga suv istaguningcha namozing qazo bo'lib qoladi deb turib tayammum qilish joiz bo'ldi-da. Biz e, suv yo'q bo'ladigan bo'lsa, u 1850 metr yergacha su istasin, undan uzoqda suv bo'lsa tayammum qilaversin deganimizni shunday masalani o'qidik-ku. Ma'nosi o'sha undan ham ko'proq istashlik bilan namoz qazo bo'lib ketadi-da. Bir namoz qazo bo'lmagudek vaqtda istashlik buyurilyapti. Demak, namoz qazo bo'lmasin deb tayammumga ruxsat berildi shariatda. Ana bu yerda janoza namozi o'tib ketishligi aniqda. taharat bilan e, mashg'ul bo'lsangiz. Balki e, bu yerda albatta tayammum qilib o'qishlik kerak. Nimaga? Chunki bitta besh vaqt namozidan bitta namozingiz o'tib ketadigan bo'lsa, keyin qazosini o'qib olsangiz bo'ladi. Tahorat qilib, qazosini. Shu vaqtda ham tahorat qilma, shu tayammum qilib o'qib olgin deyapti. Agar namoz vaqti o'tib ketadigan darajada uzoq istashga, suvga, suvni istashga to'g'ri kelib, suv shu qadar olis masofada bo'lsa, sen tayammum qilib o'qib ol deyapti. Holbuki o'qimasdan tahorat qilib nechta namoz o'tsa ham orqasidan qazosini o'qib ol desa bo'lardi. Ya'ni qazosi bor edi bu namozlarda. Ammo janoza namozi o'tib ketsa, butunlay o'tib ketadi. Uni qazosi yo'q. Qanday o'qiysiz? Janoza o'qilib bo'lgandan keyin. Demak, janozada tayammum qilish joizligi aniqroq, avloroq ekan. Lekin o'sha janozada tahorat yo'q odam o'laydi egasi bo'lsa, mayitni egasi bo'lsa, u odam tayammum qilib janozaga turishi mumkin emas. Hasan Abu Hanifadan shunday rivoyat qilgan. Chunki e, hatto bu odam tahorat qilayotganda boshqalar o'qib olsa, boshqa o'qiymiz deishga haqqi bor ekan o'likda egasi. Demak, bu odam janoza o'tib ketadi degan qo'rquvi yo'q. Bu odam tahoratini qilib keyin janoza o'qiydi. O'likda egasi bo'lmagan musulmon janozaga ro'bara kelar ekan, agar tahorati bo'lmasa, albatta janozaga tahorat bilan boriladi. Shunday bo'lib qolsa, tayammum bilan janoza o'qsa bo'ladi. Ha. Demak, gapni hosili shuki, bu yerdan chiqadigan hosil bu gapdan janoza janoza namozi bizning mazhabimizda qazosi o'qilmaydi. Ha? Imom Shofiyda qazosi o'qilar ekan. Janoza qazosi bor ekan. Inshaalloh o'zining o'rnida buni aytamiz dedilar. jumani xilofida. Ya'ni juma namozining qazosi bor. Chunki o'sha vaqtdagi farz turibdi u peshin. Peshin vaqtida o'qiladi. Jumani o'qiy olmay qolsangiz, tahoratsizlik sababli tahorat qilib o'zi juma e, peshin o'qib olaverasizda. Demak, o'rni bor. Boshqa namozlarda ham albatta shunaqa. Ya'ni o'qiy olmasangiz, e, keyingi vaqt namoz kirib qolsa, siz avvalgi vaqtda o'qimagan bo'lsangiz, demak, qazosini o'qib, peshinni qazo qilib qo'ysiz, asr kirib qolsa, peshinni qazosini o'qib, keyin asr Demek demak, ularning o'rin bosari bor ekan. Vaqtida de okuyamazsiz qazo degan o'rin bosari bor. Demak, bir o'rin bosarga ketib qoladigan namoz ketishligi bu ketmagan bo'ladi ma'noda. Namoz ketdi, o'tib ketdi. Ammo qazosini okusiz orun bosadi. Demak bu namoz ma'nan olganda ketmay turibdi ekan, siz o'qib olishingiz kerak, ya'ni bo'yningizga secde Sajda tilovatini misol keltirdilar, ya'ni sajda tilovat bir odam Qur'on eshitsa, sajda oyatini yoki sajda oyatini aytaylik betahorat holatida yotdan o'qidi. Sajda qilish vojib. yok. yo'q. bilen bilan sajda qilmaydi. Balki qachon tahorat oladi, shunda sajda qiladi. Endi bu umuman qazo bo'lmaydigan sajda bu. boshqa namozlardaqa emas, u qazo bo'lmaydi. Qachon sajda qilsangiz bo'laveradi. bu sajda qilishlik uchun bir muayyan vaqt belgilagan emas. Mana u vaqtda sajda qilsang bo'ladi, keyin qazo bo'lib qoladi degan gap yo'q. Vaqtdan mutlaq holda, ya'ni sajda oyatini o'qidingmi? Sajda oyatini eshitdingmi? Sajda qilgin deganki, tahoratingizni qilib sajdani qilaverasiz. Bunda tayammum bilan durust emas. Ha. وكذا إذا خاف فوت صلاة العيدين يتيمم عندنا لأنه لا يمكن استدراكها بالقضاء لاختصاصها بشرائط يتعذر تحصيلها لكل فرد وهذا إذا خاف فوت الكل فإن كان يرجو أن يدرك البعض لا يتيمم لأنه لا يخاف الفوت لأنه إذا أدرك البعض يمكنه أداء الباقي وحده ولو شرع في صلاة العيد متيمما ثم سبقه الحدث جاز له أن يبني عليها بالتيمم بإجماع من أصحابنا لأنه لو ذهب وتوضأ لبطلت صلاته من الأصل لبطلان التيمم فلا يمكنه البناء وأما إذا شرع فيها متوضئا ثم سبقه الحدث فإن كان يخاف أنه لو اشتغل بالوضوء زالت الشمس تيمم وبنى وإن كان لا يخاف زوال الشمس فإن كان يرجو أنه لو توضأ يدرك شيئا من الصلاة مع الإمام توضأ ولا يتيمم لأنها لا تفوت لأنه إذا أدرك البعض ثم تم الباقي أتم الباقي وحده شنو ديما يتم يتم الباقي وحده بزاف شو أشكر وإن كان لا يرجو إدراك الإمام يباح له التيمم عند أبي حنيفة وعند أبي يوسف محمد لا يباح وجه قولهما أنه لو ذهب وتوضأ لا تفوته الصلاة لأنه يمكنه إتمام البقية وحده لأنه لا حق ولا عبرة بالتيمم عند عدم خوف الفوت أصلا ولأبي حنيفة أنه إن كان لا يخاف الفوت من هذا الوجه يخاف الفوت بسبب الفساد لازدحام الناس فقلما يسلم عن عارض يفسد عليه يفسد عليه صلاته فكان في الانصراف للوضوء تعريض تعريض صلاته تعريض صلاته للفساد وهذا لا يجوز فيتيمم والله أعلم hope janoza namozi haqidagi masalani o'rgandik. Endi ikkita hayitda ham tayammum bilan o'qsa bo'laveradi. Tahorat yo'q odam degan masala o'tdi-ku. Shuni tushuntiradilar. Demak, shunga o'xshagan ikkita hayit namozini o'tib ketishidan qo'rqsa, shu odam tayammum bilan o'qiradi bizning mazhabimizda. Chunki bu hayit namozini qazo bilan o'nglab olishlikning imkoni yo'q, qazosi yo'qda. Nimaga? Chunki bu hayit namozi bir qancha shartlar bilan xoslanadi. Katta jomiyada jamoat bilan degan shartlar bor bir qancha. har bir odam unaqa shartni o'zicha keyin topolmaydida ya'ni narigi masjidga yetib boradimi borolmay qoladimi agar tahorat olib bu masjiddagi namoz o'qib yuborilsa topolmaydi endi o'tib ketsa qazosi yo'q demak bu odam nima qiladi tayammum bilan hayit namozini o'qiveradi qachon agar tahorat olib kelguncha butunlay hayit namozi tugab qolishdan qo'rqsa Ammo tezda tahorat olsam ikkinchi rakatga yetib olaman degan o'yi bo'lsa, tayammum qilishi mumkin emas, u tahorat oladi. Chunki bu odam namozni o'tib ketishidan qo'rqayotgan yo'q. Namozni yarmiga yetib olyapti-da. E, ba'zisiga yetgandan keyin qolganini o'zi bitkizib qo'yaveradi. Ular salom berganda turib ikkinchi rakatga, birinchi rakatni keyin o'zi qoldirgan namozini o'qib olaveradi. yoki hatto ular attahiyotini o'qiyotgan yerida yetib olsa ham salom berishganda turib 2 rakat hayit namozini o'zi o'qib olaveradi jamoatga qo'shilib qoldi bu endi agar shunchalik topolsa tahorat qilib kelib ulgurishga ahli yetsa unda tahorat qiladi unga ham ulgurmaydigan bo'lsa bu ulgurmasligi hayit namozida juda tabiiy tasavvur qiling necha minglagan odamni orasidan tahoratxonaga yetib borish o'zi qiyinda o'z o'zidan namoz o'tib ketib qolishi mumkin Agar ulguraman desa, demak, u odam tayammum qilib olmasdan tahoratga chopadi, tahorat qilib bir qismiga bo'lsa ham yetib olaveradi. Xo'p, endi bir odam tahorat qilsam hayit namozi o'tib ketadi deb qo'rqganidan tayammum qildi. Betahoratda tayammum qilib hayit namoziga shuru qildi, kirdi. Hayit namozida turgan vaqtida uni tahorat sinib qoldi. Shu odam nima qiladi endi? desa, albatta darhol yangi tayammum qilib namozni davom ettiraveradi. Namozda tahoratingiz bor, tahorat qilgansiz, namoz o'qiyapsiz. Namozni ichida tahorat sinsa, birovga gapirmasangiz, yangi tahorat olib kelib, kelgan joydan davom ettiraverish mumkin edi-yu. Tayammum bilan boshlasangiz, tahorat sinsa, yana tayammum bilan davom ettiraverishingiz mumkin. Bu bizi ashobimiz e, ashabimiz, e, imomlarimiz hammasi ittifoq qilgan masala. Chunki bu odam tayammum bilan namozni boshlagan. Keyin tahorat sindi. Bu yerda bitta nozik nuqta borda. da Endi bu odam tayammum bilan boshlab qo'ygandan keyin tahorat jamoatga qo'shilgan savobni oldi. Hayit namozni boshladimi? Endi tahorat sinsa tahorat qilib kelaversin. Boshqalar o'qib bo'lgan bo'lsa ham u jamoat bilan boshlagan-ku. Qolganini o'zi o'qib qo'yaveradi. Demak, bu odam tahorat qilish kerak-ku. degan masala chiqadi. Shunga javob beryaptilar. Yo'q, tayammum bilan boshladimi? O'rtada tahorat sinsa yana tayammum qilaveradi. Chunki u borib tahorat qilsa nima bo'ladi? Namozini avval boshlagan qismi namozligicha qolmaydi, balki umuman namozi yo'qib qoladi. Nimaga? Tahorat qilgandan keyin avvalgi qilgan tayammumi yo'qib qoldi-da uni. U tayammum bilan boshlayapti avvalgi namoz avvalini, ha? Demak, unga binoan yana o'shuning ustiga namozni qursa bo'lmaydi. Bu odam endi namozi buzilib ketdi, tahorat qilib keldi, hayitga ulgursa, endi demak yangitdan boshlaydi. Demak, ikkinchi rakatga ulgursa, e, ular salom bergandan keyin turib o'qib oladi birinchi rakatni. Ammo buni teskarisi, bir odam tahoratli holda hayit namozini boshladi. Tahoratlik, tahorat qilgan holda, tayammum bilan emas. Keyin tahorat sindi namozda o'rtasida. Mana shu odam Agar borib tahoratim yangilab kelsam, kun og'ib qoladi. Hayit namozini vaqti kun tikkadan oqqunicha, ya'ni soat 12 desak, masjid soatida. biz Qirg'iziston soatida soat 1. Shu 1 gacha hayit namozi bo'laveradi vaqt. Birdan ham o'tib ketadi agar tahorat qilib kelsam desa. Ya'ni hayit namozi shunday kech o'qilayotgan bo'lsa-da, bu agar tahorat kelguncha kun og'ib qoladi desa, hali tahorat bilan boshlab tahorat sinib qolgan odam nima qiladi? Tayammum qilib namozini kelgan joydan davom ettiraveradi. Agar kun og'ib qolishi xavfi bo'lmasa, bizni vaqt bizda namoz vaqtlariga erta o'qiladi hayit namozi. Demak, borsa tahorat qilib keladigan bo'lsa, kun og'ib qolmaydigan bo'lsa, endi o'sha tahorat qilib kelsam ham shu namozdan bir qismiga yetib olaman degan o'yi bo'lsa, tahoratxonaga yaqin joyda bo'lsa, suvga yaqin joyda. Unda borib tahorat qilib keladi, tayammum qilish mumkin emas. Chunki bu namoz pavut bo'lmaydi bu odam uchun yetib oladi. E, chunki u ba'zisini topib qolsa ham namozni ozgina yeriga attahiyotga yetib kelib qolsa ham qolganini o'zi yolg'iz o'qib olishi mumkin. Ammo tahorat qilib kelsam jamoat tugab qoladi. Attahiyotiga ham yeta olmayman deydigan qo'rquv bo'lsa, Bu odam Imom Azam rahmetullahi aleyh tayammum qilishi mumkin deydilar mana shu odam. Abu Yusuf bilan Muhammad yo'q, tahorat qilib ketish kerak shunda ham. Chunki u boshida tahorat bilan boshladi, jamoatni topdi. Agar jamoat tugab qolsa ham keyin e, namozini o'z davom ettirib olishi mumkin, jamoatni hayitni topgan bo'ladi dedilar. Lekin imomimiz Abu Hanifa rahmetullahi aleyh shunday holatda tayammum qilishi mumkin dedi. Imom shogirdlarini tayammum mumkin emas degan odamlarni gapi abu yusuf muhammad rahimahumullohni gapining sababi shuki agar bu odam borib tahorat qilsa namozni yo'qotib qo'ymaydi bu odam chunki qolganini yolg'iz o'qib olishi mumkin boshiga yetgan-ku jamoatga chunki namoz o'tib ketish xavfi bo'lmagan vaqtida tayammumni e'tiborga ham olinmaydi, tayammum qilishga haq bo'lmaydi. Albatta tahorat qilish kerak. Chunki namoz o'tib ketmayapti, namozni boshidan boshlab qo'ygan. Bu namozga kirdi bu odam. Endi agar jamoat tugatib olsa ham bu odam namozni boshida bo'ldi-ku, demak, o'zi davom ettirib qo'yaveradi. Abu Hanifa yo'q. Agar imom namoz tugatib yuboradi, men tahorat qilib kelgunimcha deb qo'rqsa, tahorat singan odam nima qiladi? Tayammum qilish mumkin dedilar. Dalillari Agar mana shu tarafdan ya'ni haqiqatan namozni boshini jamoat bilan boshladi. Demak, bu tarat qilib kelguncha jamoat tugab qolsa ham bu odam hayitni boshlagan odam sifatida o'zi davom ettirishi mumkin. Demak, bu odamning haqqida hayit namoz o'tib ketib qolmaydi degan gap to'g'ri bo'lsa ham boshqa tarafdan xavf bor. Tahoratga chiqib borar ekan, odamlar ko'pligi sababli namazda buzulisliginiz ehtimoli bor. Mana shu sabab bor. Ya'ni odamlarga yapır gapirib Yap Gap yerde yerda tahorat singan odam namoz buzilmaydi. Tahorat qilib davom ettiraveradi. Mana shuning uchun tahorat qilib gelişi mumkin edi, lekin hayit kuni, tiqilinch kun bo'lgani uchun tahorat qiladigan joyga borguncha namoz buzilish xavfi bor. Nima bilan buziladi? Bir bilan gaplashib qo'yish mumkin. mümkün. bir javob aytish mumkin. Qanaqadir bir e, namozga teskari bir ishni qilib qo'yib, haligi boshlagan namozingizni buzib olishingiz mumkin. E, namozini buzadigan birin e, voqea bo'lishligidan kamdan-kam salomat bo'ladi. Bunaqa qiyin, masalan, bu yerda namoz o'qimayotgan, hayitga chiqqan yosh bolalar bor. yo ayollar hayitga chiqqan bo'lishi mumkin. Ulardan o'tib torat qiyuncha, toratxonaga yetib borguncha birontasi bilan salom alaykum qo'yish. Demak, u namozdan chiqib ketdi. Demak, namozni buzib yubordi. Hayit namoziga avval qo'shilganining foydasi bo'lmay qoldi. Shu xavf bo'lganligi uchun tayammum qilib davom ettiraversin dedilar. Demak, tahorat uchun burilib ketishlik shu vaqtda tayammum qilmayman deb. Bu namozini buzilishga ko'ndalang qilib qo'yapti odam. Namoziga buzilish xavfini solib qo'yapti. bu namozni buzishga ko'ndalang qilish mumkin emas, demak bu odam tayammum qilaveradi. Vallohu a'lam. mana shu yergacha demak tayammum qilish joiz bo'lishini birinchi sharti suv yo'qligi suv topolmasa tayammum qilish mumkin degan gapni nihoyasiga yetkizdik. ikkinchi shart endi tayammum qilish uchun niyat shart buni kelgusi darsda o'qiymiz inshaalloh